Yona esura ya kana Ekininga kya Yona no buganizi bomukama Yona kayaboine bya babityo atamwamuno anigara Ashabamu kama ati waitu mukama Ekitikyo nagambire orona bayire nkyali omwaitu nikyona yanguire kwirukira talishishi nkamanya okwoba ruwanga omufura nomuganyizi atanigara bwangu kandi kisha noroba wagondize kubana bonya omuntu oyeiza omuleka mbwenu waitu mukama onyiye mu moyo akirimfe kushaga kurora mukama agambate koli kugira ekiniga noba okozirege Hanyuma yona aruga omukigo agya ashuntama oburugayizoba azingazinga akaju akaungiramu mushana alinda kubona oko ekigo kiraba hanyuma omukama ruwanga ameza omujuna akaju eiguru akoyona yabaire alimu kumungyo mushana ogwabaire nigumushasa yona ashemererwa muno omujuna ogwo Kyonkabuke ile bwankya ruwanga aragira ekiuka kiryo mujuna ogwo gwoma. Izo bakali abere yashabukire. Ruwanga sindika muyaga. Ulikwokya ogwo buruga izoba. Awo omushana gutera yona omumutwe aija kukaba. Ashabakufa na gambati. Akirimfe kushaga okurora nawe ruwanga amubazati koli kunigalira omujuna nuba okozirege yona aurorati ego ego ninkorage kunigara nanguni na ekiniga kyo kunyita omukama amugambirati iwe noganyibwa omujuna ogwo taendekeere nokugubyara obaire otagubyaire gwemerize omukiro gwayoma omukiro ekiondeirewo mwenu inye ntaganyibwa ninive ekigeeki ekiyangu ekinamu abaana abali kushaga era kiemonerfu gabiri abatali kumanya kya kukora na kuleka ekirimu nebitunganwa bingi